Allah Oni koji te bratske veze kidaju i na svaki način ih ruše i siju razdor, oni kvare tu džennetsku atmosferu i na Donjaluku, a još manje će je osjetiti, osjetiti na Ahiretu. وقتك فيها قبل ما فيها يفوت فاغتنم وقتك فيها Imamo li mi ikoga oko sebe koga volimo i mu ime Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili su svi ljudi oko nas tu i radi toga i dobri smo prema njima da bi nam kakvu korist ili uslugu mogli قل učiniti. بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا Studio Tauhid Islamska omladina Beč الدنيا ثبوت إنما الدنيا كباحر يحتوي سمكا وحوت إنما Oni koji se budu voljeli u ime moje veličine radi mene bit će na mimberima od svjetlosti na kojima će im zaviditi poslanici i šehidi.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 ضلاله Draga braćo, prije svega podsjećam sebe i vas na bogobojaznost i takvaluk prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I na javi, i onda kad smo sami. I javno, i tajno. Podsjećam vas na Allahove naredbe i Allahove zabrane. Podsjećam vas na Allahovo obećanje, na Allahov džennet, na Allahove blagodati i istovremeno na Allahovu kaznu i na Allahovu prijetnju. Draga braćo, ako pažljivije posmatramo atmosferu koja vlada među nama, vidjet ćemo da živimo i doživljavamo jednu okrutnu i nemilosrdnu realnost. Ta okrutnost i nemilosrdnost se više zauzima maha i u takvoj atmosferi sve se češće čuju vapaj i žal i težnja za islamskim bratstvom. Sve više ljudi osjećaju koliko im to nedostaje i koliko im to treba kad su okusili gorčinu gorčinu jednog drugačijeg ponašanja, jednog drugačijeg doživljaja i jednog drugačijeg odnosa grubosti, egoizma, situacije u kojoj svako vodi računa samo o sebi i svoj interes stavlja na prvo mjesto te duhovne osamljenosti, siromašnosti, samoće i straha koji nas zbog toga fata. S druge strane, atmosfera islamskog vrstva je atmosfera u kojoj se čovjek osjeća sigurno, lijepo, ima osjećaj, čvrst osjećaj da nečemu i nekome pripada da ga okružuju ljudi koji mu daju pozitivne savjete, koji smo uvijek spremni pomoći i od kojih mu ne prijeti nikakva opasnost zbog toga što su njegova prava kod njih Allahovom vjerom i šarijatom zagarantovana. Međutim, u svjetlu ovog materialističkog života i ove materialističke civilizacije koja sve više preovladava u našim životima, mi osjećamo kako se to bratstvo polako gubi. A kako i ne bi je sve manje, sve manje nastojanja da se u ime Allaha volimo i ne samo volimo, nego bilo šta drugo u ime Allaha da činimo. Sve manje želje za činjenjem dobra, dobrih dijela, a taj prostor koji mi ne iskorištavamo za dobra dijela popunjavaju manje dobra ili nažalost u sve više slučajeva i loša djela dakle taj prostor ispunjavamo zamijenili smo ga nečim, nečim što je manje vrijedno mnogo ljudi u svom ponašanju osjećajući to ili ne osjećajući jednostavno raskidaju te veze stvaraju razdor među ljudima i ruše onu zgradu koju Islam i Allah subhanahu wa ta'ala ovim šerijatom želi da izgradi. Čvrstu zgradu u kojoj su vjernici kao zidine u kojima se svaki element jedan na drugi oslanja. Kao zidine u kojima se svaki element jedan na drugi oslanja. Mnogi čak i ne osjećajući dakle su se usavršili u tome i ne osjećaju da su postali pravi specijalci u širenju fesada, podpaljivanju fitni, širenju mržnje, pravljenju razdora i tako dalje. Polazeći odavde danas ćemo početi uz Allahovu pomoć sa ukazivanjem na one stvari i ona ponašanja i ono što donosi razdor što donosi razdor. Prije toga moramo malo osvrnuti se na Kur'an i sunnet i vidjeti kako to bratstvo izgleda kroz Kur'an i sunnet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala svima poznati ajet innamal mu'minuna ihva samo su vjernici braća innamal mu'minuna ihva vjernici su braća i samo su vjernici braća. Dakle, to pravo bratstvo može zaživiti i može biti samo među vjernicima. Samo među vjernicima. Fa aslihu bejne ahavejkom. Zato izmirujte između svoje braće. Zato izmirujte, pa izmirujte i pravite red, pravite lijepe odnose između, između svoje braće. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o džennetu i blagodatima dženneta, onda ističe da je jedna od tih blagodati jedna od tih blagodati džennetskih blagodati to bratstvo to bratstvo kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin i mi smo i mi ćemo iz njihovih prsa istisnuti svaku pakost neće biti pakosti u srcima. Izvadit ćemo iz njihovih prsa pakost i oni će biti ihvanen ala sururin mutahabirin. Kao braća i oni će biti braća na prijestoljima jedni prema drugima okrenuti. Jedni prema drugima okrenuti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala od džennetskih blagodati nabraja to da će biti kao braća, braća jedni prema drugima okrenuti. Oni koji se zavole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i žive kao braća osjeta, osjeti tu dženecku blagodat još na dunjalku to bratstvo tu ljepotu življenja i lijepog osjećaja osjete i na dunjalku oni koji te bratske veze kidaju i na svaki način ih ruše i si u razdor oni kvare tu dženecku atmosferu i na dunjalku a još manje će je osjetiti osjetiti na ahiretu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kada nabraja sedmoricu ljudi koji će biti u Allahovom hladu na danu i u danu kad ne bude drugog hlada kada drugi ljudi se budu kupali u svom vlastitom znoju od muka i tegoba koje su ih zadesile i od dugog čekanja i iščekivanja i priželjkivanja da jednom suđenje već počne sedmorica će biti u hladu uživati od tih sedmorice od tih sedmorice Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam je spomenuo قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه dva čovjeka koja se zavole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i na tome se sastanu a isto tako na tome se i raziđu. Znači ne pokvari se to njihovo bratstvo. Ostane to njihovo bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Njihovo bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi često ne možemo ni da zamislimo šta je to bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A kamo li da ga živimo i u svom praktičnom životu osjetimo. Koliko smo puta čuli ovaj hadis A koliko smo se puta iza toga zaista zapitali šta je to bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo li mi ikoga oko sebe koga volimo i u ime Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili su svi ljudi oko nas tu i radi toga i dobri smo prema njima da bi nam kakvu korist ili uslugu mogli učiniti? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadis Al-Kudsiju kaže El mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyun wash-shuhada. Oni koji se budu voljeli u ime Allaha, u ime moje veličine, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Oni koji se budu voljeli u ime moje veličine radi mene, biće na mimberima od svjetlosti na kojima će im zaviditi poslanici i šehidi na kojima će im zaviditi poslanici i šehidi zaviditi ovdje u smislu ne zavisti da se njima ta blagodat ukinjeni nego će i oni poželjeti takve mimbere takve mimbere od svjetlosti tako uzvišeno mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala onima koji se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala u drugom hadis kuciju Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Haqqat mahabbati lil mutahabine fije Zaslužili su moju ljubav oni koji se vole u ime mene. Dakle, Allahovu ljubav su zaslužili oni koji se vole u njegovo ime. Wa haqqat mahabbati lil mutawasiline fije I zaslužili su ljubav i imaju moju ljubav i oni koji održavaju međusobno, međusobno veze zbog mene, u moje ime. Zatim kaže وَحَكَّتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَنَاسِحِينَ فِيهِ I moju ljubav imaju i zaslužili su je i oni koji nasihat jedan drugom daju radi mene. Nasihat jedan drugom daju radi mene. وَحَكَّتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَبَادِلِينَ فِيهِ i moju ljubav su zaslužili oni koji se međusobno pomažu jedni drugima, jedni drugima daju i pomažu se. U drugom hadisu kaže poslanik sallahu alaihi wasallam kojeg prenosi Ebu Hureyre da je čovjek enna rađulen zara ahan lahu fi karjetin uhra fa arsad Allahu lahu subhanahu wa ta'ala meliken meleken meliken meleken min al melaike ala madrajatihi falamma ata alaihi قال ila ein. Da je čovjek otišao da posjeti svoga brata u drugom selu. Pa kad je krenuo na put, Allah subhanahu wa ta'ala mu je poslo da ga na putu sačeka, da ga zasjedne na putu jedan od njegovih meleka. Pa kad je ovaj došao do Meleka, zaustavio ga je, zaustavio ga je i pitao, gdje ćeš? Pa mi je odgovori, odgovorio, kale u ridu ehan li fi hadihil karije. Želim da posjetim svoga brata u ovom selu. Kale, hel leke alejhi min ni'mentin tarubbuha alejhi. Imaš li ti kakve koristi, imaš li kakvog imetka kod njega ili nečega, druge, nečega drugog koji je držiš kod njeg ili očekuješ od njeg pa je odgovorio kale la, ne imam ništa od toga gajra enni ahbebtuhu fillah osim što, sa, što ga volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala dakle ništa, nikakvog materijalne koristi od toga nema ništa ne očekujem, niti kakvog imetka kod njeg nisam ostavio ništa Pa mu je onda Melek odgovorio Fe inni rasulullahi ilajk Ja sam Allahov i zaslanik tebi da te obavijestim bi anna Allahe kad ahabbeke kema ahbebtehu fi da te obavijestim da te Allah subhanahu wa ta'ala zavolio kao što si ti njega u njegovo ime zavolio kao što si ti njega u njegovo ime zavolio poznat hadis isto tako gdje kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تروية tri su stvari koje čovjek ako ih nađe kod sebe osjetit, će slast imana osjetit će slast imana draga braćo, slast imana nešto radi čega čovjek poslije toga taj iman ni za što drugo ne daje između ostalog Na prvom mjestu svakako en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma da mu Allah i poslanik budu draži od svega ostalog. Od svega ostalog. A zatim en je en yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Da voli čovjeka, da zavoli čovjeka ni zbog čeg drugog, dakle ni zbog kakve druge koristi osim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Da zavoli čovjeka ni zbog čeg drugog osim u Allahovo u Allahovo ime ko želi slast imana ko želi slast imana nek se preispita sa ljudima oko sebe i da li je da li je kroz ovo našao i stigao do toga da je osjetio tu slast imana danas kada se sve mjeri i sve gleda kroz materijalnu dobit, mnogi ljudi i to bratstvo i dobre odnose mjere time i gledaju da je to prema onome koliko od koga imaju koristi ili koliko od koga imaju štete. Mi moramo kao muslimani napustiti ovako razmišljanje, inače će naši odnosi biti kao odnosi životinja na principu koristi i šteti. Kada je upitan Muhammed ibn al-Munkadir, kao što spominje ibn Kethir u Bidajetu, fil Bidaje van Nihaje, u početku i kraju svoje poznatoj knjizi iz istorije, kada je upitan ma baqiya min ladatihi fi hadhihi al-haya šta šta mu je ostalo od slasti šta mu je slast na ovom dunjaluku šta još u čemu još osjeća leze u čemu se još šta ga još naslađuje na ovom dunjaluku odgovorio je iltiqaul ihwani wa idkhalu sururi alejhim susret sa braćom i susret sa braćom dakle u tome osjeća samo još u tome osjeća slast da se susretne s braćom i da ih obraduje da ih nečim obraduje da unese radost u njihova srca. To je bila sva njegova dunjalička slast. Da unese radost u srce svoga brata. Da unese radost u srce svoga brata. al-Hasan al-Basri وقال الحسن البصري ركوا يوش حسن البصري إخواننا أحبوا min من Naše braće su nam draža od naših porodica ihwanuna yudhakkiruna bil akhirah. naša braća nas podsjećaju na ahiret wa ahluna yudhakkiruna bid dunya a naše porodice nas podsjećaju na dunjaluk stalno nas podsjećaju na dunjaluk a kad god smo sa braćom one nas podsjećaju podsjećaju na ahiret upitan je isto tako Sufjan, Sufjan Theuri šta je izbor života. Šta je izbor života? Pa je odgovorio Likaul Ihvan. Susret sa braćom. To je oživljavanje. Oživljavanje. To daje život. Svakako srcima to oživljava vjeru, to čvršćuje vjeru. Isto tako rekao je Halid ibn Safwan inna a'đazan nasi men yukasiru fi talabil ihvan. Najslabiji, najveći slabić je onaj ko se ne trudi ko se ne trudi, koji ne daje sve od sebe da nađe sebi braću, da pronađe sebi braću, svakako braću u ime Allaha subhanahu wa ta'ala kakvu ulogu ima bratstvo u tvom životu, ovo islamsko islamsko bratstvo, makar ga ti i ne cijenio makar ti i to i ne osjećao osjetit kad postaviš sebi par pitanja, zapitaj se brate, ko ti je pomogao da izađeš na pravi put? Ko ti je pomogao da ugledaš ovaj hidajet, ovu uput? Zatim, kad si je ugledao, ko ti je pomogao da se otarasiš džahilijeta i džahilijetskog društva? Ko ti je bio zamjena za ono džahilijetsko društvo? Ko ti je pomogao da ostaviš sve one džahilijetske navike? sve one džahilijetske navike ko ti je to pomogao u čemu i ko je bio tu s tobom ko te učvršćuje i dan danas na pravom putu ko ti daje i ko ti pomaže da, pra, da savladavaš iskušenja i fitne u svojoj vjeri u ovom, u ovom okruženju gdje živiš da se održiš na pravom putu pitaj se da li bi to mogo bez bratstva i bez braće koja su tu Dalje, ko su ti ljudi kojima otkrivaš svoje tajne? S kim se savjetuješ i ko ti savjete, ko ti savjete daje? Na koga misliš i od koga očekuješ da će biti s tobom kad te neka nedaća zadesi? Zato je zbog svih ovih pitanja i zbog odgovora koji sam svako od nas sebi treba da da Omer radijallahu anhu rekao likaulu ihvani dželaul ahzan susret sa braćom susret sa braćom odagnava tugu i zabrinutost susret sa braćom odagnava zabrinutost nakon ovoga draga braćo šta je to što ruši to bratstvo šta je to što ga uništava i zašto zašto je vel, u velikoj mjeri oslabilo i svega manje ima među nama. Svakako, prvo, na prvom mjestu i najopasnija stvar za bratstvo je pohlepa za Dunjalukom. Pohlepa za Dunjalukom općenito. A pohlepa za onim što drugi ljudi posjediju i imaju posebno. Posebno. Kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem Izhed fi dunja juhibuke Allahu Vezhed ma fi ejdin nasi juhibuke nas Budi zahid u dunjalku Nemoj težiti za dunjalkom Volit ćete Allah subhanahu wa ta'ala A budi zahid i nemoj težiti za onim što ljudi imaju Volit ćete ljudi Ljudi ćete voliti Osnovna pretpostavka za, oživljavanje ovog bratstva je da mi ne težimo i ne čeznemo za onim što jedan od nas ima. Da ne gledamo sa požudom u imetke i blagodati jedni drugih. I zaista ovaj hadis udara u suštinu naše psihologije. I ovo je dokaz i ovo je muđiza Allahovog poslanika sallahu alaihi wasallam i još jedna potvrda وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ da on ne govori po hiru svome nego je to samo objava koja mu se objavljuje i vi vidite da kad osjetite kod nekog da ne zapitkuje i ne gleda plaho po vašem imetku i ono što je kod vas da ste rahatniji prema njemu da ste rahatniji prema njemu ako god vas počne zapitkivati i zagledat oko vašeg imetka, odmah osjećate neku tiskovu i odmah se osjećate nelagodno. Allah subhanahu wa ta'ala savjet je onome kome je od svih ljudi najmanje taj savjet trebu. Dakle, mi smo preči od njega da saslušamo ovaj savjet i da ga uzmemo da ga uzmemo i da ga nikad ne zaboravljamo kaže Allah subhanahu wa ta'ala ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه i nemoj da bacaš pogled na ono čime smo ih obskrbili, što smo im dali od blagodati dunjalučkih od ljepota dunjalučkih. Nemoj da bacaš pogled, znači ne gledaj u imetke raznih vrsta kafira kojima smo mi dali dunjaluške blagodati zašto li fi da bi im ta, ta, ti, te blagodati fitna bile da bi im te blagodati bile iskušenje još na dunjalu nemoj gledati za tim nemoj gledati za tim kada je to rečeno kada Allah subhanahu wa ta'ala tako se obraća poslaniku onda čije je srce bilo bogato i prebogato bogobojaznošću prema Allahu subhanahu wa ta'ala da bi gledalo za tuđim imecima, onda smo mi i naša bolesna srca preći da ovaj savjet uzmemo. Ne gledaj u imetke koji su dati raznim vrstama kafira kao fitna, da im budu fitna na dunjalku. U arizku rabbike hajrum wa abuka, a nagrada tvoga gospodara je bolja i vječna a nagrada tvoga gospodara je bolja i vječna zato vidimo to opuštanje zbog, tog, zbog te pohlepe za Dunjalukom vidimo to opuštanje među njama i vidimo kako se zbog toga zbog tog opuštanja slobodno smo pustili svoje jezike da udaraju da udaraju i mljackaju u pljuvački koja nam curi iz naše, zbog naše pohlepe za ovim tunjalučkim uživanjima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga izliječi i da naša srca od toga očisti. S druge strane, s druge strane, mu'min dakle ne samo da ne gleda u tuđe imetke i da nema nikakve požude za tuđim imetcima i dunjalkom, nego čas, suprotno, savjetuje se sa svojom braćom, od njih savjet traži i od njih nasihat traži jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ehihi ma yuhibbe hatta yuhibbu li ehihi ma yuhibbu li nafsihi dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi dakle to je pravi odnos to je pravi odnos ne samo da da želi ono što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 Zbog onoga što se muhađirima daje. Muhađiri dolaze u Medinu, nemaju nigdje ništa, i onda se svaka dobit, svaka materijalno ostvarenje u Medini, šta? Daje se i dijeli muhađirima. Ensarije nikakve tegobe zbog toga ne osjećaju. Ne osjećaju ništa ni zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala ih spomenuo u Kur'anu prije Ensarija. I zbog toga što se često davala prednost muhađirima nad Ensarijama. Ni zbog čeg toga ništa osjećali nisu nikakvu tegobu u svojim prsima. I ne samo to, وَيُؤْثِرُونَ ala anfusihim walau kana bihim khassasa i ne samo to draga braćo nego im čak daju i prednost nad sobom čak i onda kad su i sami u neimaštini u neimaštini prenosi se u povodu objave ovog hadisa objave ovog ajeta objave ovog ajeta da je došao jedan muhađir došao muhađir bez ikdje išta gladan kod poslanika sallahu alaihi vselem, pa je poslanik sallahu alaihi vselem upitao ko će ugostiti ovog muhađira, ko će ga ugostiti, pa se javio jedan od ensarija. Odvao ga kući i rekao ženi pripremi nam večeru. Pa mu žena kaže kako ću pripremiti večeru kad u kući nema ništa, osim malo hrane koja je pripremljena za našu djecu. Do sutra. Samo toliko da djeca do sutra imaju šta jest. Kaže, on svojoj ženi zabavi ti djecu a našem gostu pripremi večer i onda kad je ona pripremila večeru stavio je pred njega večeru pogasio svjetlo da bi gost jeo u mraku i imao osjećaj da i on sa njim jede i onda je po, u tom povodu objavljen ajet da se uči do sudnjeg dana ومن يوق شح نفسه ako pobjedi svoju pohlepu ko pobjedi svoju škrtost fa ulaike humul muflihun to su oni koji će postići što žele to su oni koji će postići što žele draga braća od nas danas se ne traži ovoliko od nas danas se ne traži ovoliko vallahi od nas danas se traže mrvice koje mi zgrnemo i bacimo u kantu za smeće, nažalost, posle svojih bogatih obroka. To se od nas traži. Ipak, ipak, nismo uspjeli ni u tolikoj mjeri omen juka šuha nefsihi. A onaj koji savlada svoj šuh, svoju škrtost, fa ulaike, i svoju pohlepu, fa ulaike humul muflihun. To su oni koji će postići ono što želi. Dakle, traženje savjeta. Traženje savjeta to je bratski odnos, a ne pohlepa za onim što ljudi imaju. Traženje savjeta. Kad iznesemo problem pred svog brata, to ne znači da od njega nešto tražimo, osim savjeta. Možda će nam više pomoći kad nam kaže boj se Allaha, nemoj to i to činiti. Osaburi, Allah subhanahu wa ta'ala te iskušava, velika je nagrada kod Allaha, to je veći od samog toga da nam nešto da i pomogne. To, to mi ne tražimo od njega, nego samo iznosimo problem pred njega radi tog savjeta. Radi tog savjeta. A kako mi danas jedni druge savjetujemo? Mi ovdje na zapadu često imamo dakle savjetnike koji će nas nasjetovati kako da uspješno živimo na socijali i preživljamo na ovaj ili na onaj način. To nisu savjetnici. Iako poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže da je gornja ruka bolja od donje, da je gornja ruka bolja od donje, mi se upuštamo u takve u takve stvari. Nije problem kad je čovjek u nuždi, ali mi sami hoćemo takvo stanje i raspitujemo se na koji način se može to uspješno obaviti. Gornja ruka kafirska ovdje koja nam daje bolja od naše od naše donje osim toga na koji način u takvoj poziciji u takvoj poziciji ti možeš biti autoritet i ugled i daja i primjer islama čime ti pokazuješ primjer islama pozitivni primjer islama na taj način kad će kafir u tebi vidjeti nešto pozitivno pa se zapita to islam ako se tako postavljam i ako tako razmišljam i ako tako razmišljam osim toga iako seb dozvoljavamo takvu situaciju i imamo take savjetnike mi hoćemo i dalje da zadrža, zadržimo zadržimo dakle jedan nivo jedan standard koji se ne može ostvariti na taj način i onda često probjegavamo pozajemljivanjima, dugovima i drugim problemima koji razaraju tkivo bratstva koji razaraju tkivo bratstva ovo nije kritika kritika za one koji su u nuždi i prinuđeni ja sam upitan često, a nisam bio svjestan o čemu se radi, smije se kaže uzimati ono bolovanje i tako dalje. Što ne bi smjelo, jel, kad je čovjek bolestan? Ali ne, nego je pitanje smijem se pa ćemo mi onda stalno uzimati. I kad treba i kad ne treba. Makar otišli pa slagali, pa slagali da smo bolesni i tako dalje. Dakle, sve su to pojave, pojave koje ukazuju na nedostatak i neizgrađene ličnosti, nedograđene ličnosti ahlakom, ahlakom islama. O međusobnom odnosu, savjetu i ovo doživite, braćo, kao savjet, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže El muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yahdhuluh Brat musliman je muslimanu brat ne čini mu zulum dakle ne boji se od muslimana da će mu ikakav zulum učiniti niti ga ostavlja niti ga ostavlja i napušta kaže u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما neće se tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša neće se dvojica zavoliti zavoliti a zatim se posvađati i veza se između njih prekinuti osim zbog grijeha koji je jedan od njih učinio osim zbog grijeha kojeg je jedan od njih, od njih dvojice učinio kojeg je jedan od njih dvojice učinio i ovdje dolazimo do drugog uzroka raskidanja i drugog velikog razloga i velikog otrova koji uništava bratske veze. A to su grijesi. A to su grijesi. Kao što spominje poslanik sallahu alaihi wa sallam u ovom citiranom hadisu i na drugom mjestu kada govori o partnerima koji zajedno rade i trguju, kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam fa in saddaka burike lahuma fi beja ihma wa in kedzeba wa ketema mahak, mah, muhiqat baraketu beja ihima ako budu, dakle dva partnera i partneri, ako budu iskreni i budu istinu govorili, Allah subhanahu wa ta'ala će dati bereket u njihovoj trgovini, a ako budu tajili i lagali, Allah subhanahu wa ta'ala će uništiti bereket. Allah subhanahu wa ta'ala će ukinuti bereket u njihovoj trgovini. Allah subhanahu wa ta'ala će ukinuti bereket u njihovoj trgovini. Kaže Ibnul Qayyim, kada se govori o posljedicama grijeha između ostalog min atharil ma'asi wahshiyatun au wahshatun jeđiduha al asi ma ikhwanihi znači e, od posljedica grijeha je da čovjek onaj koji učini grijeh osjeti osjeti odbojnost prema svojoj braći odbojnost prema svojoj braći i vidjet ćete braćo kogod se odmetne u neki grijeh, nema ga više, ne pojavljuje se među braćom. Teško mu je da dođe. O čemu se radi? Kad je pokvario svoj odnos sa Allahom subhanahu wa ta'ala i kad ga Allah subhanahu wa ta'ala i ljubav Allahova prema njemu oslabila, Allah je učinio da i ljubav onih ostalih koje on voli prema njemu oslavi. I da on osjeća odbojnost prema tom društvu i ne, i, če, i ne može i teško mi je da se u takvom društvu da, takvom društvu pojavi od isto tako bolesti koje ruše islamsko bratstvo je nepridržavanje nepridržavanje edeba u dijalogu nepridržavanje edeba u dijalogu Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje kad govorimo da govorimo najljepše najljepše riječi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa kulli ibadi يَكُولُ allati hiya ahsan Reci mojim robovima nek kada govore, nek govore najljepše, najljepšim riječima. inna shaytana يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ Zaista šeitan želi da nered među njima napravi. Dakle, i kad sa najljepšom namjerom izgovoriš riječ koja je dvosmislena, šejtan će onom drugom šapnuti da si nešto ružno, da si nešto ružno ženio ilna šeitana lil insani, inna šeitana kana lil insani aduwan mubina. Zaista je šejtan otvoreni i jasni neprijatelj čovjeku. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao el kelimetu tajjibe sadaka. Lijepa riječ je sadaka. Koliko mi malo sadake na taj način dajemo. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o savjetima Lukmana svome sinu, kaže od njegovih savjeta vagdud min sautike inne enkeral aswati la sautul hamir ispusti svoj glas spusti svoj waqsid fi mješike hodaj umjereno nemoj oholo hodat, hodaj umjereno ispusti svoj glas, zaista je najružniji glas i ružan li je glas magarca kad reve. Jedan od učenjaka, prethodnih učenjaka, prenosi se od njega da je rekao inna, inna rađula la yuhadithuni bil hadith. يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وربما بمسألة علمية أعرفه قبل أن تلده أمه فيحملني, فيحملني حسن الأدب على, است... على, على الاستماع إليه حتى يفرغ kaže jedan od Selefa, dođe mi nekad neki čovjek i priča mi hadis ili neku drugu, drugo pitanje šerijetsko, priča mi o njem koje ja znam prije nego što je se on rodio. Prije nego što je se on rodio. al me ipak Edeb obavezi da ga saslušam dok on, dok on ne završi. Čak i u odnosu prema kafirima imamo primjer kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem utbe ibn Rabi'a i obratio se poslaniku sallahu alaihi vselem i poziva ga u kufr i da ostavi poslanstvo, poslanik sallahu alaihi vselem ga sluša, ne prekida ga. I u najružnijem govoru, najodvratnijem govoru, ne prekida ga. Kad je završio, kad je završio, pita ga poslanik sallahu alaihi vselem, e haleste ja ebal valid, jesi li završio, e faragte ja ebal valid, jesi li završio ebu valide. Kad je potvrdio da je završio, tek onda je uzeo riječ. Dakle, mora se voditi računa mora se voditi računa o riječima i govorili smo čitavu hudbu smo jedno posvetili jeziku jeziku i riječima i koliko je bitno da čuvamo svoj jezik od ružnog govora أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga braćo, za ovu današnju hudbu toliko, nekom drugom prilikom za Allahovu pomoć i za Allahovu dozvolu, nekom drugom, drugom prilikom ili možda nekom drugom hudbom, ćemo nastaviti o stvarima koje ruše ovo naše bratstvo ne zbog toga da bi se zabavljali i rekli mani areb kako je lijepa ona hudba nego da bi pouku uzeli i da bi liječili ovo naše stanje i ovo bratstvo koje nam i ta bratski, pravi bratski osjećaj, mu'minski osjećaj taj osjećaj i ta džennetska blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala ističe da bi se vratila i među nas molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu na svim mjestima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne posebno našu braću koja se bore na Allahovom putu u Čečeni, u Afganistanu, u Kašmiru i na Filipinima. Posebno ga molimo uzvišenog i moćnog i snažnog da pomogne našu braću muđahide u Palestini i da židovske spletke završe tako što će biti spletke za samih njih. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من أحسن اللهم انصرهم نصرا عاجلا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله